И благодариме на сестра Надежда. И така како што завршивме со утринските, така ќе продолжиме во темата. Во тој исти дух, во тој исти правец, јас минатата сабота, кога зборував за одмор од стрес и кога акцентот нели, го ставивме на саботата, испуштив еден многу важен дел. Не знам како се случи тоа, но тоа беше повод сега за ова продолжение на таа тема, така да, ете, може би така требало да биде во два дела, и токму се вклопува и со оние последни стикови кои што ги имавме од утринските. Ако минатата сабота темата ноше наслов одмор од стрес, ова ја насловив како сабота без стрес. Горе-долу тука е. Затоа што повторно акцентот е на саботата. Иако, мислам, овие совети може да се применат и многу пошироко, мислам. Затоа што залудно ќе биде ако само саботата не е без стрес, а <laughs> сите други денови може би се високо стресни. Знаеме дека саботата е ден кога се секаваме на Бога како Творец. Тоа го имаме во четвртата заповед. Но Минатиот пат спомнавме, го спомнавме она повторување на законот во второ закони или пета Мојсиева, во петата глава, каде што прочитавме и нешто друго. Значи, пета Мојсиева, пета глава, второ закони е пета глава, 12 стих. Вели, одржувај го саботниот ден, за да го осветуваш, како што ти заповеда Господ, твојот Бог. И се подолу во 15 стих вели, спомни си дека и ти беше роб во египетската земја, и дека оттаму те избави Господ твојот Бог со силна рака и со испружена мишка. Затоа ти заповеда Господ твојот Бог да го пазиш саботниот ден. Што гледаме овде? Значи, не само заради тоа што Господ а, е Творецот, Создателот, туку Господ е и оној кој што конкретно евреите ги избавил, израелците ги избавил од египетската земја, од домот на робството, а во преносна смисла тоа е избавувањето од гревот, од робството на гревот. И рековме минатиот пат, Исус три и пол години му служил на човештвото, се со цел да спаси колку што е можно повеќе луѓе, односно да ги насочи кон спасението. За да на крајот на крстот, во тој, во таа прва фаза, да кажам, од спасението, ние знаеме како адвентисти дека постои онаа втора фаза, доека тој служи како правосвещеник и посредник горе во небесната светиња, но во таа прва фаза на крстот, пред да издивне, ќе рече се сврши. И како што нагласевме минатиот пат, и се одмори, кога? Во саботниот ден. Петокот беше, нели, денот кога издивна, го однесоа телото во гробот и во саботниот ден Исус се одмори. И ја видовме таа паралела меѓу создавањето и откупувањето. И во двата случаи Господ работи, работи на планот на спасението, вели се сврши, завршува со таа фаза и се одмора во саботен ден. Исто така и при создавањето. Господ создава шест дена, тоа е целата нели, глава, прва глава од Библијата, за да на крајот или на почетокот во втората глава каже – на крајот нели од првата глава ќе види што создал и ќе каже дека е се многу добро и на почетокот од втората глава вели дека во седмиот ден се одмори од сите своји дела. Како во процесот на спасување, спасението, така и во процесот на создавањето Господ работи и потоа одмара. А кај човекот е спротивното. Би требало така да биде, значи човекот прво одмара. Адам и Ева биле создадени кон крајот на шестиот ден. Првиот ден го имале ден на одмор заедно со својот Господ, водушевувајќи се на сите созданија на целата планета што ја гледале пред себе, без да имаат било каков удел во создавањето. Како што и во спасението, во процесот на спасение човекот нема, ама баш никаков удел. Сето тоа е Божје дело. Видовме, Исус проповедал, лечел, исцелувал, што се не правил, изгонувал бесови од обседнатите луѓе, се со цел да ги спаси луѓето, човекот нема никаков удел во своето спасение. И тој треба да отпочне со одмор, да се одмори од своите дела, како што читавме во Евреите 4 глава, да свати, како што Адам и Ева ги гледале тие величествени дела на создавање, да, да ги види делата што Господ ги правил за спасение на човекот, да свати, а, да го свати планот на спасението и потоа, од првиот ден, да почне со работа, односно, нели, како што читавме во Ефесијаните беше, во втората глава, дека ние сме создадени за добри дела. Ако се одмориме од своите собствени дела, тогаш ќе дозволиме да Господ го живее својот живот преку нас и ги прави тие добри дела. Тоа беше таа паралела што ја видовме меѓу создавањето и откупувањето. И Токму од фактот што и при создавањето, еве, ќе го земеме при создавањето, Господ создаде се, обезбеди се, значи од дрво, од, од храна, од се, буквално се беше обезбедено за човекот и потоа човекот беше создаден. Тоа немаше зашто да се грижи воопшто. Така и при спасението. Господ прави се во планот на спасението и човекот само треба да го прифати тоа и да соработува, да каже да. Оние дела, добри дела, што мора да ги има во а, животот на еден христијанин, тоа не се негови дела, или тоа не се дела кои што тој ги прави за да се спаси, туку затоа што е спасен. Од благодарност за тоа што Господ го направил. И во првиот случај, значи рековме, зошто вели Исус да не се грижиме за ништо, што ќе јадеме, што ќе пиеме и така натаму. Па нели се обезбедили на почетокот? Ние сме сведоци, веројатно секој од нас може да каже по некој искуство како Господ не водел во тој поглед во нашиот живот. Кога ни фалело нешто? Мислам да бидеме искрени, Не, не зборувам сега за... А, мислам, кога сме биле во некоја ситуација како, не знам, луѓе кои што немаат што да јадат, не знам како да го поминат денот. Ја не верувам дека некој од нас бил. Или може би, ако бил се нашол некога, што било за да се покаже Божјата слава во животот негов. За да биде осведочен од Господ дека Господ е тој кој што се грижи. Нема што да се грижиме. Нели вели, барете го најнапред Божјето царство и правдата Божја и се друго ќе ви се додаде. И затоа рековме нема потреба од стрес во тој смисол, но и посебно во смисол на планот на спасение. Ние дали ќе бидам спасен, дали нема да бидам спасен, па што треба да правам, па па вака треба да правам, па така треба да правам, се занимаваме со такви работи и се стресираме самите себе, заборавајќи на тоа дека ние немаме никаков удел во планот на спасението. Тоа е обезбедено за нас. Исус го обезбедил. Господ. И во тој контекст видовме мојнатата сабота колку фарисеите со оние еден куп закони и околу саботата и околу ред други работи го направиле саботата, конкретно саботата, ден не за одмор, туку ден исполнет со стресови. Па колку чекори, па ова треба, па она не треба и така натаму и така натаму. Ите што вели Павле во второ послание до Коринќаните, трета глава, пети стих. Сега полека, кон крајот ќе дойдеме до оној дел кој што ја го испуштив некако мината сабота, а кој што е многу битен за да саботата ви биде без стрес. Колко што тоа е можно. Втора Коринјаните 3.5 Не дека сме способни сами од себе да помислиме за нешто, дури да помислиме веле за нешто, како сами од себе, туку нашата способност доаѓа од Бога. И тоа е така сега да отвориме во Псалм 23. Го читавме за завршетокот на славата. Много в Псалм. На широко познат. Господ е пастир мој. И видите е во првиот стик што вели. Во контекст на што го зборуваме. Господ е пастир мој Ништо нема да ми недостасува. Ништо. Не остава простор за нешто. Ништо. Ништо е ништо. Ништо нема да ми недостасува. Значи имаш се. Ако Господ е пастир во твојот живот, ако си дозволил да тој раководи, да го води твојот живот, тој тојаш нема за што да се грижиш. Дали за јадење, за пиење, за облека, за било, а па да не зборуваме за спасението, па тоа е обезбедено. Вели на зелени пасишта, тој ми дава починка. Е, одморот, починката. Притивки води ме води, мир. Сте биле некојаш, знаете какво е чувството да бидете покрај некој тивки води, да го слушате тој звук, не само звукот, туку и тие негативни јони, кои што позитивно делува на расположение, на, на релаксација на човекот. Овците за добро да ја сварат храната, им треба починка, треба да, да одморат, да прилегнат во ладовина некаде, во мирно обкружување, како е покретивки води, значи знае добриот пастир, каде да ги води и како да се грижи за своите овци. Джабе не е напишено вака. Овој псалм. И тогаш кога го одмараат, тогаш, знаете што прават? ја прежи, преживаат храната. Во сабота, во одмор, во спокој, Словото од Господа и размислувате околу тоа Слово. Го вртите, го медитирате околу стиховите, проповета што ќе ја слушнете и така натаму и така натаму. Тоа неверојатно добро делува врз човекот воопшто. И за духовното, и за неговото физичко здраве, И конкретно за мирот за кој што зборуваме, сабота без стрес. Ја верувам дека тоа е главната цел зашто се собираме во сабота. Пред се словото. Ајде повели. <laughs> дека сите знаете за нашите искуства што сме ги доживеале. Точно е дека ништо нема да ни не застапува, но седаната го прави тоа да мислите не ги помаки и се става во таква безизлезна ситуација да само мислиш како ќе го поминеш утрешниот ден. Mm. Сепак Господ се грижи, па ни за да никаде пружа помош. Так, така е, така е. Значи, грижите се опасна работа. Затоа и Господ на многу места вели не грижете се, или сите своји грижи предајте ми ги мене. Точно, гјаволот, тоа му е целта, значи да не истошти, да не измори, да не стресира, но гледаме ке Господа нешто друго. Значи, е, рековме, овците треба да одморат, да прилегнат, и тогаш ја преживаат таа храна, или како ние, како што реков, значи, добро джвакање на храната. Верувам дека, то, тука застана, значи, верувам дека сите во сабото доаѓаме токму за Словото пред се. Се собираме тука да слушаме нешто што Господ има да ни каже. Затоа што тоа Слово чуда прави во нашиот живот. И овцете, од друга страна, се исто така многу плашливи животни. И па затоа не е случайно она 365 пати не бој се, не бој се, не бој се во Библијата. Значи, овците се многу плашливи животни, тешко е да ги натераш воопшто, да, да, да прилегнат. Постојано се нешто на штрек, онака, знаете, на нозе. Ако овчарот успее во тоа, тоа значи ка тие имаат голема сигурност во него. Тоа е исто така значајно за човек да има мир, да има спокој, кога имате сигурност. Како беше она 148 наша песна, Е, тука запишав некој дел од неа. Сигурен сум во Христа. На срце Негово, под своите нежни крила, Бог мир ми дава свој. И сега тој ме вика, благиот пастир мој, од светот ела ваму во дома дојди свој. Сигурен сум во Христа и грижи немам јас. Крај него лесно ми е скрстот свој в борбите. Зелени пасишта. Што значи тоа? Секојаш свежа, добра храна. Тоа е потребно на овцата. Секавате таму во Езекијал, кога зборува за оние неодговорни пастири, неверни пастири. Вика, не само што не ги водат овците на добри пасишта, туку ја газат тревата, ја матат водата, ни даваат храна на овцата. Секојаш свежа храна, внимавајте, исто така многу битно за, за нашиот мир. Секој ден, не само сабота. Да, сабота е посебен момент, да, секој ден треба да внесуваме свежа храна. Да не се подпираме на она од вчера храна. Како што секој ден ни е потребно физичка храна, на, за нашето физичко здравје, така и за нашиот духовен обстанок, секако. Е што вели во Еремија, Светото Писмо, 15 глава, 16 стих. Кога ми дојдоа твоите зборови, Еремија 15.16, кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав. Твоите зборови го восхите и го зарадуваа моето срце. Зошто е битно свежа храна. Слово секој ден. Псалм 119.103 Псалм 119.103 Колку се сладки на моето непце Твоите зборови, посладки се од мед во мојата уста. Или Езекијал 34.14, е сега, тоа е таа тука глава баш, за неверните пастери, но нали подолу во главата пишува за верниот пастир, како ги паси своите овци, добриот пастир, ке ги пасам, вели, значи Езекијал 34.14, ке ги пасам по прекрасни пасишта. Трдата ќе им бидат на високи Израелеви гори, таму ќе одмараат во добри овчарници и ќе пасат по сочни пасишта. Повторно не е од 23. псалм по Израелевите гориви. Потоа тивки води, при тивки води ме води. Мирот, спокојот, како и ние, така и другите животни, па и овцата, во конкретниот случај, 70% од телото на овцата е, се содржи од вода. И на неја е повеќе од необходна водата за да правилно функционира незиниот метаболизам. Но, знаете, овците се плашат од брзи и од големи води и се толку плашливи да не се удават. И затоа се плашат од големи и брзи води. Затоа вели притивки води. Знаете, кај обично се појат овците? Значи, треба да има поило, каде што водата стои, мислам, не е некој бр, брзи приток, мислам, води кај што, кај што течат. Там овцата не може да се напои. тивка вода. Мир, спокој, добро пасиште. И сето тоа е во склоп на она што Господ го обезбедува за нас, за да ништо не ни недостасува. И сега се подсетиме малку на што на минатата сабот. Рековме дека Исус При првото своје читање во синагогата, односно како стартува неговата јавна служба, го чита оној дел од 61 глава Исаија, му дава цвиток, и ги чита оние зборови, нешто слично на оно што, со кое што заврши странадеш да преку оној стих. Мислам и тој ли беше од Исаија, или последниот стих утренски? Да. Од 61 глава, значи, во Исаја, чита во Лука, читам од Лука, 4 глава, нели, оние зборови, Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце, да им навестам на заробениците кога ќе бидат пуштени, на слепите кога ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените, да ја навестам благопријатната Господова година. Со тоа ја навестува својата служба, со тоа ја почнува својата служба и мисија Исус, И тоа го прави цели пол години. И тоа без застој. И тоа посебно во саботен ден. Внимавајте. Читавме пет случаи минатата сабота. Еве на брзина само во Капернаум, во синагогата, каде што ќе го а, изгони оној нечист дух од еден човек, Тоа беше во, во Марко прва глава, во третата глава, во Марко исто така во синагогата во саботен ден, сушената рака на оној другиот, кога му ја изцелува, му ја враќа во функција. Потоа во Лука 14 глава читавме, во саботен ден влезе во куќа на фарисејски старечина. Чи имаме два случаи во саботен ден, во синагога, значи во црквата да кажеме, потоа трети случај во сабота во куќата на фарисеот, каде што го исцелува оној што страдаше од водена болест. Во Лука во 13 глава, во сабота, во синагога, трет пат во синагога, ќе видите зашто го спомнав, жената која што 18 години беше болна, да, сгрчена, и не можеше да се исправи, и потоа во Јован 9 глава, со слепиот, оној слепиот од раѓање, кој што ќе го сретне тамо некаде на, на улица. Од петте ситуации имаме три ситуации во синагогата и две надвор. Што прави Исус во сабот? Е, ова е оној дел кој што е многу битен за да ја поминеме саботата без стрес. Иако оние два моменти се и текако битни, кажав. Сигурноста, дека се ни е обезбедено. Господ се ни е обезбедил за обстанок во овој живот, а обезбедил се и за спасение. Што има да се секираме ние? Што има да се стресираме? Па, посебни во саботен ден, да нешто од тоа донесеме тука, па ги вознемиреме сите на самата служба. Но што правил Исус во сабот? Дали Исус ке дошол во синагогата? Да, имаме такви ситуации, кај што нели ке поучувал, може би слушал некојаш и така натаму. Но, дали, потоа, излегувајќи од црква, ќе отиде дома и ќе придреме едно саат, два, не знам, мислам, ќе си руча, па саат, два ќе придреме и после ќе дојде па на на служба и толку му поминало саботата. Или што правил Исус? Ние гледаме дека исцелувал, лечел, помагал, избавувал луѓе од синџирите, од прангите на гревот, одврзувал, како што вели тамо, ослободувал, Ова е оној дел на кој што ние мораме да поработиме. На кој што не обрануваме внимание. Па самите знаете, кога ќе отидете и само ќе посведочите на еден човек, не мора ништо повеќе. Да посведочите еден човек колку ви е убаво на душата. А ние тоа не го правиме во сабота. Ке се истресираме, може би, овде, <laughs> За жал, некојаш има такви саботи, место да сабота да биде спокој, мир, ден на одмор, може да биде спротивно. И ќе отидеме дома и не знам, може би ќе размислуваме за таа особа, па, па ова, па она, па ќе вртиме филми и така натаму. Место да излеземе, да посведочиме, било со книга, било без книга, било со трактат или поинаку, да отидеме да посетиме некој болен, да... Тоа го правил Исус во сабота. Тоа го гледаме од многу примери. И тогаш таа сабота не, нешто нема да ви биде без стрес, туку ќе биде на благослов и на другите, а преци на вас. што вели во стихот? Дали беше човекот создаден за саботата или саботата е за човекот? Саботата е за човекот. И се, буквално се, што, што ни е дадено, е дадено за нас. Дадено Нам ни е дадена вестината за да, за да биде благослов потоа и за другите. И не само вестината, него и самото наше присутство некојаш покрај некого кого ќе го сослушате и ќе го утешите, па многу значи. Ако отвориме во Исаија 58 глава, со, тука ќе превршиме со овие неколку стиха, каде што се зборува и за саботата, но и за вистинскиот пост. Што кажува таму Господ? Што не поучува? И овде не станува збор само за постот. Ако ги читаме зборовите, еве од третиот стих, ќе почнеме Исаја 58 глава, трети стих. Вели, зошто постиме ако ти не гледаш? Зошто се смируваме ако ти не знаеш? Кој изрази се искористени пост, смирување на душите. На што ја подсетува ова? Кога се правило ова? Кога израелците ова требало да прават? Да постат, да се молат, да ги смируваат душите со Господа, да се испитуваат, да видат дали е се во ред нивниот однос. На Јом Кипур. Ние живееме во тој период. Значи, ова е поука не само за постот, тука и воопшто за нашиот живот во овој период во кој што живееме, послед, последните последното време. И сега од четвртиот стих вика, е, ете вие постите за да се препирате Не, уште третиот стих, да го превршиме. Ете во денот кога постите на огјата е работа и на работа ги терате своите работници. Значи малтретирате некого, <laughs> стресирате некого. Ете вие постите за да се препирате и за да се карате и за да ги биете бедните со тупаницата. Или исто слично нешто зборува во таа 34 глава Езекијал. Значи, оние а, неверни пастери, па дури и во односот на, за овците кажува, дебелата ја бие, ја, ја бутка по слабата. Нешто што нередко може да, да биде случај, а не треба да биде. Место мир, место спокој, место одмор, стрес, вознемиреност – Значи се карате, се препирате, не постите веќе како денес и ќе ви се чуе гласот во висината. И вели, зар мене ми е поволја пост во денот која човекот се измачува, да се наведнува, да ја наведнува главата кон земјата како трска, да се по, постила, да постила под себе врекишти и пепел, сакаш ли тоа да го наречеш пости ден угоден на Господа? Нели? И саботата, вели, при крајот на оваа глава треба да ни биде милина. И постот треба да биде милина за Господа и за нас. И кој пост е прифатлив? Повторно оној кој што е на благослов. Не, не е тоа само за вас, која постите не постите само за себе. Не знам, некој ќе рече, да, и тоа е добро за здравје, за ова, за она. Мегутоа, тој ден треба да се искористи повторно на благослов на другите. Еве што вели, ова е пост што ми е по волјата. И повторно на иста работа што Исус ја правил пол години, без оглед на тоа кој ден било. Погодово и сабота. Што? Да ги кинеш неправедните окови, да ги развржеш врските на јаремот, да ги пуштиш на слободу угнетувањите, да ги скршиш сите окови, да го поделиш својот леп со гладните, да ги воведеш под својот покрив без кухниците, да го облечеш оној што ќе го видиш гол и да не се криеш од оној кој што е од твојата крв. Тогаш ќе светне како зората твојата светлина и твоето здравје ќе процвета бргу. Твојата правда ќе оди пред тебе, а Господовата слава ќе ти биде заштитница. Внимавајте што вели овде, што опфаќа овој осми стих, комплетно здравје ја би рекол. И психичко, и физичко, и се. Немате тука товар, немате тука стрес, туку вели, ќе процвета, како велеше, ќе, твоето здравје ќе процвета бргу. Твојата правда ќе оди пред тебе. Господовата слава ќе ти биде заштитница. Подол веле, деветиот стих, <clears throat> од вториот дел на деветиот стих веле, ако ги отстраниш од својата средина јаремот и испружениот прст и безбожната беседа, ако му дадеш леп на гладниот, ако го настиш угнетуваниот, твојата светлина ќе засветли во темнината и твојата темнина ќе стане како пладне. Господ ќе те води непрекратно, ќе те сити во сушни краишта, тој ќе ги закрепнува твоите коски и ќе бидеш како напоена градина, како кладенец, кладенец чија вода никогаш не пресушува. Мир, спокој, здравје, нема тука стрес. Се што правиме, треба да правиме за благослов на другиот, да му служиме на другиот. Нема тука стрес. Туку голем благослов. Значи да заклучиме. Господ направил се, обезбедил се. Нема што да се секираме ние за нашиот физички, овдешен живот. Битој Господ направил се и за нашето спасение. Нема што да се стресираме околу тоа. И на крајот, за да навистина животот, не само саботата, но еве пред се, се насочивме на саботата во овие две теми, но и целиот живот наш, за да, биде, за да не биде без стрес, тоа што треба да му служиме на другиот. Треба да излеземе од нашиот комфорт, како што некои знаат да кажат, и да, да поидеме кај луѓето на кои што им сме им потребни. Тоа Исус го правил. Тоа е неговиот пример, тоа го видовме нели од утриските стихови, тоа верувам дека ние треба да го правиме, да го следиме неговиот пример. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.